Արցախն ազատ երկիր է, ցանկացած մարդ կարող է գալ ապրել այստեղ։ Աղանուսի դպրոցը կրում է Արսեն Հակոբյանի անունը։ Ռուսայտնի գործարարը մտադիր է Արցախում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Ցեղասպանության հանցագործության դեմ պայքարը պետք է նոր թափ առնի։ Արցախ ժամանած 12 ընտանիք մշտական բնակություն կհաստատի այստեղ։ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է Ռուսաստանի Ուֆա քաղաք։ Ֆրանսիան, Շվեյցարիան եւ Հայաստանը հրաժարվել են քվեարկել հակառուսական բանաձևի օկտին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը հուլիսի 8-ին այցելել է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարան եւ այնտեղ հանդես եկել ելույթով։ Իր ելույթում նախագահն անդրադարձել է Արցախի պետականաշինությանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ պատասխանել բարձրացված հարցերին։ Նախագահն ընդգծել է, որ Արցախում Միացյալ Թագավորության հանդեպ տածում են հատուկ վերաբերմունք Մեծ Բրիտանիան դիտարկելով որպես միջազգային քաղաքականության ազդեցիկ տերություն, որը նաև հանդիսանում է ժողովրդավարության ու եվրոպական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը։ Բակոսակյանի բնութագրմամբ Արցախը շագրգռված է խորհրդանական կապերի խորացման, գիտակրթական եւ մարդասիրական ոլորտներում Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Երկրի ղեկավարի խոսքով Նման լավատեսություն առաջին հերթին պայմանավորված է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդանում Արցախի եւ հայ ժողովրդի անկեղծ ու հավատարիմ բարեկամների արկայությամբ։ Հանդիպանը ներկային Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը Լոնդոնում հանդիպում է ունեցել Հայ օգնության միության, Համազգային մշակութային միության, Հոմենտմենի Մեծ Բրիտանիայի կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախի հետ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել վերոհիշյալ համահայկական կազմակերպությունների դերակատարությունը Սփյուռքում հայ ազգային ինքնության պահպանման, հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման եւ ազգային խնդիրների լուծման գործում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 7-ին եւ 8-ին Լոնդոնում հանդիպումներ է ունեցել սոցիալ ժողովրդավարական հնչակյան կուսակցության, հայ հեղափոխական դաշնակցության, ռամկավար ազատական կուսակցության Մեծ Բրիտանիայի կառույցների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են Արցախի պետական աշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Արցախ-Սփյուռք համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է ավանդական կուսակցությունների դերակատարությունն Արցախին սատարելու համազգային կարևորագույն խնդիրների լուծման հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ազատ երկիր է, ցանկացած մարդ կարող է գալ ապրել այստեղ արձակուրդ անցկացնել շփվել բնակիչների հետ։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով ադրբեջանցի գործիչ Բայրամ Սաֆարովի հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանի ղեկավարությունը Ղարաբաղի բնակիչների հետ շփվելու որևէ պայման չի ստեղծել։ Հասկանալի է, որ այդ պարոնը շարքում է, པարզ ասած, տեղեկություն է տրամադրում, որը ցանկանում է տարածել։ Փաստեց Դավիթ Բաբայանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի հասցեին մեղադրանքները նույնքան անհիմն ու անտեղի են։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի, բավական է հետևել հանրապետության զբոսաշրջիկների հոսքի աճի վիճակագրությանը, հասկանալու համար ժամանողների լայն աշխարհագրությունը՝ Զիմբաբվեից Չինաստան, Կանադայից Ավստրալիա։ Ցանկացած մարդ կարող է գալ ապրել այստեղ, արձակուրդ անցկացնել, շփվել բնակիչների հետ։ Իսկ Բայրամ Սաֆարովը պարզապես համապատասխան հատուկ ծառայություններից ստացած առաջադրանք է կատարում նկատեց Բաբայանը։ Աղանուսի դպրոցը կրում է Արցախյան ազատամարտի հերոս Արսեն Հակոբյանի անունը։ Պատմում է Խաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Երևանի Դավիթ Հաշեն թաղամասի Սասունցի Դավիթ կամավորական ջոկատն Արցախյան գոյամարտի տարիներին հերոսական մարտական ուղի անցավ, մարտնչելով Արցախը եւ Հայաստանը հանրապետության տարբեր վայրերում։ Ռազմի ճամփաներում մարտիրոսվեցին Ջոկատի մոտ 20 մարտիկներ։ 1992 թվականի հուլիսի 3-ին Ջոկատի հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ Սամվել Գևորգյանի հետ Մարտակերտի շրջանում երոսաբար նահատակվեցին Ջոկատի 10-ից ավելի մարտիկներ։ Նրանց շարքերում էր Արսեն Ակոբյանը, ով հետմահու իր քաջակորտությունների համար 1994 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի հրամանագրով արժանացել է մարտական խաչ առաջնացյալի շքանշանի, իսկ 1996 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանով մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ Գրեթե 15 տարի է, ինչ Հաշաթավե շրջանի Աղանոս գյուղի դպրոցը կոչվում է Հերոսի անունով։ Սասնակ ծռել ճոկատը ոչ մնացած ազատամարտիկներն օգտ են արել եւ յուրաքանչյուր տարի հուլիսի սկզբին այցելում են Արցախ։ Գնում են Մարտակերտի շրջանում, որտեղ մարտիրոսվեցին իրենց ինակիցները։ Ծաղիկներ խոնարում եւ հարկանքի տուրք մատուցում Ասկերանի շրջանի Խաչին գյուղում կանգնեցված հուշարձան կոթողի մոտ, որը նվիրված է մարտիրոսներին։ Այս տարի ուխտագնացներն առաջին այցելեցին Աղանուս գյուղի դպրոց։ Այստեղ հյուրերին դիմավորեցին նամակի ղեկավար Արտակ Աբրամյանը, դպրոցի տնօրեն Արելիտա Խաչատրյանը, ուսուցիչներ, ծնողներ, աշակերտներ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականի Միչյան Դավիթաշյանի տարածքային բաժանմունքի փոխնախագահ Աշոտ Մանուկյանը ներկայացրեց հյուրերին։ Ազատամարտիկներ Աշոտ Պետրոսյան, Ռոբիկ Սմբատյան, Սերգեյ Ոսկանյան, ովքեր կազմակերպել են ուխտագնացությունը։ Ուրերը դպրոցին նվիրեցին երաժշտական կենտրոն, գրքեր, գրենական պիտիկներ եւ այլ նվերներ։ Եկտրապա կամավորականների միջան վարչան կողմից Արսեն Ակոբյանի անվան դպրոցը ապարգևատրվեց Շուշա մեդալով։ Իսկ տնորենը Եկտրապա կամավորականների միջան պատվոգրով։ Երոսի եղբայրը Լևոնը շնորհակալություն հայտնել դպրոցի անձնակազմին, նշելով, որ իր համարը պարտություն է Արցախած ատագրված այս փոքր գյուղում այցելել կրթօջախ, որը կոչվում է իր եղբոր անունով։ Հերոսի 24 տարեկան Սամվել Ոսին երկրորդ անգամ այցելում աղանուց, առաջին անգամ փոքր էր։ Այսօր մեծ հպարտություն ապրեցի, ուզվեցի, զրուցելով հորս անվան դպրոցի սաների հետ։ Ճիշտ է, ես չի աշակերտների տիպը, ընդամենը 14 Բայց կարևորն այն է, որ այս երեխաները գիտեն հայրիկիս մասին, ասաց Սամվելը հավելելով, որ իր ցանկությունն է բոլորն էլ մեծ հաջողությունների հասնեն ուսման եւ գիտության մեջ։ Դպրոցի տնօրեն Խաչատրյանը կարևորեց այս այցելությունը։ Շնորհակալություն հայտնել սպարգևների համար, ավարտիացնելով, որ ավելին կանեն դպրոցի կայացման համար։ Ներկաներին իրենց ելույթով ողջունեցին դպրոցի սաները։ Ռուս հայտնի մեծահարուստ գործարար Գերման Ստերլիգովը մտադիր է Լեռնային Ղարաբաղում զարգացնել գյուղատնտեսությունը։ Նա այժմ հողատարածներ է փնտրում լեռնային տեղանքներում գնելու համար։ Ռուսական Ռենտիվի հերոստանգերությանը տված փոքր ճեպազրույցում Ստերլիգովն ասել է, որ կինը Ալյոնան Արցախում շարունակում է զբաղվել իր սիրած գործով։ Ես դեռևս չեմ կողմնորոշվել, բայց կինս արդեն հակուստ է կարում։ Նա շուտով այստեղ բացելու է Ղարաբաղյան նորաձևության Ալյոնա Ստերլիգովայի կենտրոն։ Լրատվամիջոցին ասել է Ստերլիգովը։ Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից Արցախ ժամանած 12 ընտանիք ցանկություն է հայտնել մշտական բնակություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Ընտանիքներն այս օրերին իրենց հանգիստն են անցկացնում հայրենի բնակավայրում, գրում է Արցախ պրեսը։ Մոտ 1 արիս ամիս առաջ Արցախ հայրենակցական միությունը կոչ էր արել աշխարի բոլոր հայերին եւ հատկապես Սաքումով Ղարաբաղցիներին, ովքեր ապրում են արտասահմանում, Պարբերաբար այցելել հայրենի երկրամաս եւ ամեն տարի իրենց ընտանեկան արձակուրդի գոնե մեկ շաբաթն անցկացնել Ղարաբաղում։ Ամենուր դրսից ընտանիքներ են ժամանում Արցախ։ Նախաձեռնության օրվանից մոտավոր հաշվարկներով 500-ից ավելի ընտանիք է վերադարձել ու իր հանգիստը կազմակերպում է իրենց տներում։ Նրանք Արցախից տարբեր ժամանակներում գնացած մարդիկ են, ովքեր այնտեղ բարեկամներ ունեն, դատարկ տներ։ Ասել է Արցախ հայրենակցական միության անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավոր ծննդով Ղարաբաղցի Համլետ Հարությունյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային պայքարը ցեղասպանության հանցագործության դեմ պետք է նոր թափ առնի, նոր բովանդակություն ստանա եւ օգտագործի բոլոր հնարավոր հարթակները։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 8-ին ասել է Երևանում ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության 12-րդ համաժողովի բացման ժամանակ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը 2015-ի հուլիսի 8-ից 12-ը հյուրընկալում է ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության 12-րդ գիտաժողովը, որի խորագիրն է 20-րդ դարի ցեղասպանությունների համեմատական վերլուծություն։ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, որ հաճախ ցեղասպանության մասին խոսելիս ոմանք օգտագործում են ողբերգություն ձևակերպումը, սակայն նախագահը անհրաժեշտ է համարում, որ մշտապես օգտագործվի այդ եզրույթի միակ ճիշտ բնորոշումը հանցագործություն։ Ողբերգությունը հաճախ կարող է տեխնոլոգիական աղետի հետևանք լինել, կարող է լինել բնական արհավիրքի հետևանք, նույնիսկ կարող է լինել պատահականության հետևանք։ Ցեղասպանությունը ի տարբերություն այդ ամենի խորապես հաշվարկված, նախագծված, նախապատրաստված հանցագործություն է, որն ունի հստակ թիրախ սահմանված գործիքակազմ եւ ալիատացության վրա հիմնվող գաղափարախոսություն, ասել է նա։ Նախագահն ընդգծել է, որ հաշվի առնելով այդ հանցագործության բազմաշերտ բնույթը, չափազանց կարևոր է դրա բնորոշման, կանխարգելման, դադարեցման, դատապարտման, դրա համար բաժի կիրառման գործընթացի բազմակողմանիորեն հիմնավորվածությունը գիտական հենքի վրա։ Նախագահն արժևորել է այս համաժողովի առաքելությունը եւ տարիների վեր մասնագետների ներդրած ջանքերը ուղված գիտական մակարդակում պատմական արդարության վերականգնմանը։ Ցեղասպանությունների կանխարգելման գործում մեր պայքարը լինելու է շարունակական ու դրանում մենք անընդհատ զգալու ենք նաև ձեր աջակցության եւ խորհրդի կարիքը։ Մենք պայքարում ենք մեր իրավունքները վերականգնելու համար եւ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ սատարում են, գոնե բոլոր նրանց, ովքեր մեզ չեն խոչընդոտում։ Համաժողովին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք, իսկ ձեզ նաև հաճելի օրեր Հայաստանում։ Եզրափակել է Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ժամանել է Ռուսաստանի Դաշնության Ուֆա քաղաք մասնակցելու BRICS Եվրասիական տնտեսական միության եւ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Մինչև հուլիսի 10-ը Ուֆայում տեղի կունենա BRICS-ի եւ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության միջազգային գագաթնաժողովները։ Այս տարի Ռուսաստանը նախագահում է երկու կազմակերպություններում էլ։ Իսկ Հայաստանը հավակնում է դիտորդի կարգավիճակ ձեռք բերել Շանհայյան համագործակցության կազմակերպությունում։ Ֆրանսիան, Շվեյցարիան եւ Հայաստանը հրաժարվել են մասնակցել ԵԱԿ խորհրդանական վիայժողովի տարեկան լիագումար նստաշրջանի ներկայացված հակառուսական բանաձևի քվեարկությանը։ Նրանք այդ քալը բացատրել են նիստին ռուսական պատվիրակության բացակայությամբ։ Խոսքը Կանադայի եւ Ուկրաինայի կողմից առաջարկվող Ռուսաստանի կողմից շարունակվող ԵԱԿ-ի եւ միջազգային նորմերի շրջանակում պարտավորությունների ակնհայտ կոպիտ եւ ճողված խախտումների մասին համար 15 բանաձևի մասին է։ Իրավիճակը պետք է կարգավորվի երկխոսության միջոցով, իսկ դրա համար պետք է ներկա լինեն երկու կողմը։ Այդ պատճառով մենք կայացրել ենք քվեարկությանը չմասնակցելու որոշում, ասել է Ֆրանսիայի պատվիրակության անդամ Ալեն Ներին։ Այս դիրքորոշման միացել են նաև Հայաստանի ու Շվեյցարիայի պատվիրակությունները։ Իտալիայի պատվիրակությունը հայտարարել է, որ չի կարելի ծրագիրը քննարկել առանց մեղադրյալին արդարանալու հնարավորություն տալու, շեշտելով, որ Ռուսաստանի բացակայությամբ այդպիսի գործողությունների իրականացումը գրեթե մերժում է արևմուտքում ժողովրդավարության արկայությունը։ Հուլիսի 9-ին Եվրոպական խորհրդարանը ընդունեց փաստաթուղթ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության վերանայման վերաբերյալ։ Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ հասարակական կազմակերպության փոխանցմամբ գնահատելով Եվրամիության մոտեցումն իր անմիջական հարևանների նկատմամբ փաստաթուղթը պարունակում է Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող մի շարք դրույթներ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։